Nor ket gwa la Non, be dom tibi ba kreske a mem kole d'amzor. Ba pese ar an ur bet Ba Alfonso, bet bede no c'hoaz Ya, ur vech pezio meus bede brede no Trot eus bet da dan va sangri ar chef A meus ke vat, meus betro zorba, maade Ur vwem Nor ket gwa la Non, be dom tibi ba kreske a mem kole d'amzor. Ba pe ar an ur bet Ba Alfonso, bet bede no c'hoaz Ya, ar vech pezioù meus bet ebr deno. Tro deus bet da dan va san ar chef Meus kevat, meus ket bet tro d'ober. Madeo Ur vem.